บุ๊กทูห้าสิบ femtio 50. ที่สระว่ายน้ i simhallen I simhallen. ำวันนี้อากาศร้อน Idag är det hett. Idag är det hett. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Ska vi gå till simhallen? Ska vi gå till simhallen? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Har du lust att gå och simma? Har du lust att gå och simma? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Har du en handduk? Har du en handduk? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Har du badbyxor? Har du badbyxor? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Har du en baddräkt? Har du en baddräkt? คุณว่ายน้ำได้ไหม Kan du simma? Kan du simma? คุณดำน้ำเป็นไหม Kan du dyka? Kan du dyka? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Kan du hoppa i vattnet? Kan du hoppa i vattnet? อาบน้ำได้ที่ไหน Var är duschen? Var är duschen? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Var är omklädningshytterna? Var är omklädningshytterna? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Var är simglasögonen? Var är simglasögonen? น้ำลึกไหม Är vattnet djupt? Är vattnet djupt? น้ำสะอาดไหม Är vattnet rent? Är vattnet rent?